بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله فاذكروني أذكركم الآية ويقول أيضا جل شأنه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ndugu zangu wapendwa Islam tukiendelea katika nasaha za mwezi mtukufu wa Ramadhan leo inshallah katika dakika hizi ambazo tutakuwa nazo ni wakumbushe moja katika ibada ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea katika Uislamu ibada adhimu ibada ambayo ina wepesi wake na malipo yake yakawa ni makubwa zaidi ni ibada ambayo kila mmoja wetu anaweza akaifanya kwa namna nyingi kadri awezavyo ni baada ambayo haihitaji labda nguvu kubwa unaweza ukaifanya ikiwa umesimama umekaa umelala au watembea ni baada ambayo waweza kuifanya hata unapokuwa kazini au jikoni au shuleni au popote pale utakapokuwa maadamu si katika mahali ambapo umekatazwa kufanya ibada kama hiyo ndugu zangu waislamu kabla tujataja ibada hiyo waonaje unapotajwa mbele ya wakubwa na unapotajwa na mkubwa watajwa na wa fulani kwa sifa nzuri tu mbele ya waheshimiwa wenzake alafu upate habari kama hizo utajisikiaje bila shaka utajiona kwamba wewe ni mtu spesheli mpaka kuweza kutajwa na watu wakubwa kwenye vikao sio wakubwa hebu tafawar fikiria ikiwa anayekutaja ni muumba wa viumbe anayekutaja ni mfalme wa wafalme mbele mbele ya malaika alayhi msalatu wassalam mola tabaraka wa taala asema katika aya ambayo nimeisoma hivi punde fadhkuruni azkurkum hebu basi nitajeni nikumbukeni nami nitawataja kwa uzuri mbele ya malaika ndugu zangu islam kumtaja Mola subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka kila wakati ndio jambo ambalo au ibada ambayo tunaizungumzia Mola tabaraka wa ta'ala na vile vile katika Al-Qur'an Al-Karim ame amefungamanisha kumtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala na kufaulu pale Mola Tabaraka wa Ta'ala aliposema wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun namtajeni sana Mola Tabaraka wa Taala ili muweze kufanikiwa na kufaulu ndugu zangu waislamu ibada ya kumdhukuru Mola Tabaraka wa Taala kama nilivyotaja na ibada nyepesi lakini pamoja na hilo ni watache mno katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaofahamu uzito wa ibada nyepesi kama hii ni watache mno wanaopata taufiki ya kuweza kupata fadhila ambazo zimewekwa ndani ya ibada kama hii yatosha kuonyesha ubora wa ibada kama hii ya kumtaja Mola Tabaraka wa Taala kwamba Mola tabaraka wa taala katika Al-Qur'anul Karim hakuna ibada ambayo kila kitaja hufungamanisha na neno kwa wingi isipokuwa ibada ya kumtaja Mola tabaraka wa taala wadhakirina Allah kathiran wadhakirat Mola subhanahu wa taala anapowasifu wale wenye kumtaja kufuatisha na neno kathira na wenye kumtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wanaume na vile vile wanaomtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wanawake wadhkurullaha kathira na mtajeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tofauti na ibada nyinginezo pamoja na kwamba pia ibada hizo zinatakiwa zifanywe kwa wingi lakini utakuta kumtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala Mola Tabaraka wa Ta'ala amehusisha kwamba ifanywe ndio ibada ambayo ni ibada yenye kufanywa kwa wingi sana ndugu zangu waislamu zimekuja fadhila nyingi sana zinazohusiana na swala zima hili la kumtaja Mola tabaraka wa taala ulimi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoeleza ni katika viungo ambavyo ni rahisi sana kumpeleka mtu peponi pale atakapokuwa ametumia kiungo hiki visivyo na vile vile kiungo hiki kinaweza kuwa sababu ya mja kuweza kujitumia thawabu uchungu nzima kwa njia laini na nyepesi pale atakapokuwa ametumia ulimi huu katika mambo ambayo yanamridhisha Mola Tabaraka wa Taala ikiwemo kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa wingi miongoni mwa fadhila ambazo zimekuja kuelezea ubora wa kumtaja Mola Tabaraka wa Taala kwa ujumla ni hadithi zifuatazo lakini kabla hatujataja hadithi hizo ni vizuri nikakumbusha kwamba kumtaja Mola Tabaraka wa Taala kuna aina mbili kuna afkara ambazo zina hali maalumu nyakati maalumu kwa mfano kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapoingia msikitini au kutoka wakati wa kula yani ni zikri ambazo zimefungamanishwa na sehemu maalumu au kitendo maalumu na kuna kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jumla wakati wote hizi ndo ambazo hadithi zifuatazo zinaweza kugusia afkari kama hizi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyotulipotia sahaba mtukufu Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حفزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي الحديث قد حديثي أنباه من فوقي ونبفارنا مسلم ثم صلى الله عليه وسلم أتوليز موجة كتك أذكار نفسي إلي وجاء ثواب تنقل nyepesi ambayo kila mmoja wetu anaweza kaifahamu lau atakuwa anayo hamu ya kutaka kuifahamu au kuitekeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yeyote muislamu ambaye atatamka dhikri hii la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir maneno machache sana la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir atakayetamka maneno haya mara mia moja katika siku basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza faida kadhaa zinazotokana na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia dhikri hii mara mia moja asema kwanza kanat lahu ibla ashri qaf atahesabiwa thawabu za aliyetoa au aliyewatahuru watumwa kumi ndugu wa islam kitendo cha kuacha watumwa huru ni katika mambo ambayo Uislamu umehimiza sana kwa sababu Uislamu katika malengo yake ni kwamba jamii katika jamii ya Kiislamu kusipatikane watumwa kwa hivyo itaweka mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kwamba watumwa kama hao Uislamu unawahimiza kuachwa kuachwa huru kinyume na zile propaganda ambazo zinabandikwa Uislamu na Waislamu kwamba katika historia yao ndio walioleta walioleta utumwa au kwamba Uislamu umetangilia swala la kuwepo watumwa katika jamii jambo ambalo ni propaganda ambayo ni kutafulia Uislamu jina tu kwa hivyo Muislamu ambaye atamka maneno haya atahesabiwa ni kana kwamba amewaacha huru amekuwa sababu ya watu kupata uhuru wao watu takriban kumi kwa sababu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dhikri hii mara mia moja katika siku vile vile na zaidi ya hapo wakutibat lahu mi'atu hasana na ataandikiwa thawabu mia moja kando zingine Allah kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sababu zingine mia moja ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala unaandikiwa kiurahisi kabisa na zaidi ya hapo wamuhiyat lahu wamuhiyat anhu mi'atu sayyi'ah vile vile pia atafutiwa katika madhambi yake madogo madogo madhambi mia moja Mtango Islam kuna sababu gani ya mimi na wewe kwenda kuchomwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoa motoni kwa sababu tu hatukuweza kuwa na thawabu ambazo zitapelekea sisi kuhurumiwa ikiwa kuna nafasi kama hizi ifiki wakati kwa kiyama muislamu aletwe ionekane mema yake na maovu yake maovu ni mengi zaidi kwa nini mja huyu asisokwe huko motoni ikiwa kuna chance kama hizi ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameturahisishia lakini tukaweza kupuuza na kughurika na mengineyo tukaweza kupoteza nafasi kama hii zaidi ya hapo jambo la tatu ama la nne mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa kanat lahu hifzan min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsi na vile vile mbali na hayo muislamu kwa kutamka maneno haya mepesi la ilaha illa allah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mara 100 kwa siku pia vile vile inatosha kuwa ni kinga yake dhidi ya shetani Mtume sallallahu alaihi wasallam anaita ni hirz huna haja ya kuingia katika ushirikina kubeba hirizi ha eti kujilinda na masafu mbalimbali maovu mbalimbali shari za ibilisi na shetani mbalimbali wakati mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kinga bora kama hii ambayo ni kumpwekesha Mola subhanahu wa ta'ala mara mia moja wa islam kama hayo hayatoshi mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa amekaa na masahaba zake akawauliza swali ambalo ni la mshangao hadithi kama ilivyopokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahabiyu al Sa'd ibn Abi waqas radiyallahu anhu ni sallallahu alayhi wasallam akauliza masahaba hivi inakuwaje mmoja wenu anashindwa kujitumia thawabu alfu moja kwa siku mbali na zile thawabu ambazo wazipata kwa kutekeleza mambo ya wajibu kama vile kutekeleza swala tano na kusimamia majukumu yako yale ambayo ni wajibu mbali na hayo hivi anashindwaje mmoja wenu kujitumia thawabu za extra alfu moja kila siku akisema ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasana sahaba ridwanullahi alayhim kumshangaa wakao muuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kivipi thawabu alfu moja mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yusabbihu mi'ata tasbiha fayuktabu lahu alfu hasana ويحط عنه ألف خطيئة kumsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara moja tu kusema subhanallah maneno mangapi haya subhanallah maneno haya uyarudie mara moja nachukua dakika ngapi utatoka na jasho kiasi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam kwambia atakaye msabih Mwenyezi Mungu kusema subhanallah subhanallah subhanallah mara mia moja basi anaandikiwa thawabu alfu moja lakini kama haitoshi mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea Mola subhanahu wa ta'ala huwa siku zote ni dhul fadli alazim ni mwenye fadhila zilizokuwa kubwa sana bilmu'minina wa kana bilmu'minina rahima Mola Subhanahu wa Ta'ala pia vile vile ni mwenye huruma sana kwa waja wake ambao ni waumini. Ndio maana utakuta anafungua milango kama hii ili kwamba muislam asipoteze chansi kama hivi. Mola Subhanahu wa Ta'ala kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii kwamba mbali na kuandikiwa thawabu alfu moja kwa kumtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema subhanallah mara moja lakini pia vile vile zaidi ya hapo yuhaqqu anhu alfu sayi'ah na anapomoshewa anafutiwa madhambi alfu moja katika madhambi yale madogo madogo ambayo amemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanadamu kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kullu ibn adam khata mwanadamu siku zote huwa ni mwingi wa kumkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala madhambi haya lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba tumepewa na raba nyingi sana za kufutia alimradi tu tusiingizwe motoni waliyadhu billah ule moto Mola Subhanahu wa Ta'ala alipouweka alipouumba sio kwa ajili ya kutuadhibu ila wale ambao hawanabudi wanalazima kuadhibiwa basi itabidi haya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde moto kama huo nikimalizia ndugu zangu waislamu hizi ni baadhi katika azkar nyepesi ambazo kila mmoja wetu anaweza kupatiliza katika siku zote na hasa tukizingatia kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao mambo mema yanafanywa double double sababu zake kwa nini basi tusipatilize nafasi kama hii kwa kumtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumkumbuka kila wakati kwa kutumia afkari kama hizi ambazo tumeweza kuelezea kama tu kusema subhanallah subhanallah mara moja na zaidi uwezavyo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mara ya moja na zaidi na mwisho kimalizia mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza kwamba kalimatani kuna tena maneno mawili maneno mawili tu au sentensi mbili khafifatani ala lisan maneno mepesi sana katika ndini zetu kila mmoja anaweza akatamka maneno hayo mawili thaqilatani fil mizan maana mawili hayo yana uzito mno katika mizan siku ya kiyama sababu zake ni nyingi mno maneno mawili hayo habibatani ila arrahman yanapendekeza sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa huruma maneno mawili hayo yenye value kiasi hiki ni maneno gani hayo subhanallah bihamdihi subhanallah alazim maneno haya pia muislamu itakuwa ni kasara iliyoje itupitie siku nzima na hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ipite kwamba hatujaweza kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumkumbuka Mola Tabaraka wa Ta'ala katika maisha yako jumla kila wakati katika mambo yako kumtaja kwa ulimi na zaidi ya hapo katika nyoyo zetu ikawa katika kila jambo lako unalofanya unafanya mambo hayo kwa kumkumbuka Mola Subhanahu wa Ta'ala kulingana na ahkam zake kwamba jambo alilokuamrisha ufanye ukaweza kufanya imehesabiwa ni katika azkar amalia kumkumbuka Mwenyezi Mungu kivitendo pia vile vile ukamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuchunga mipaka ya halali na haramu ndugu zangu waislamu kwa hayo machache nadhani tumeweza kufahamu au tumeweza kukumbuka haya ambayo tunatakiwa kuweza kukumbushana kuhusu fadla za kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila wakati kwa hivyo tupatilize nafasi hii wala Subhanahu wa Ta'ala jalie min alladhina yastami'una